перестаньте ж хитатися, не втерпів Жак Антуан. Ви не начальник прес-експедиції, яка знищу. Я ні за які гроші не поїду з вами на Амазонку. Ідіть під три чорти. Будійський чернець нарешті перестав відбивати поклони. Я вас і сам не візьму. Француза явно тішала його невитриманість, але він вирішив залучити сюди іще когось. Добровільно з вами ніхто не пішов би навіть у цей російський масьє. Він аж тепер глянув на матроса. Ідіть ви всі разом під три чорти, гаркнув професор. Кет підійшла і спробувала заспокоїти його. Начальник знову впав у прострацію. Не хвилюйтеся так, Філе, все буде гаразд. Булат вийшов з намету, Жак Антуан теж. Ви сердитесь? Матрос не відповів. Він може тепер і вас не взяти в Амазонію. Чого ж ви мовчите? Краще беріть лопатку, стомлено проказав Булат. Вириємо другу яму. Вони окреслили поряд з наметом коло і заходилися копати сніг. Колега має рацію, йому треба допомогти, сказав шотландець Пітер, вилазячи з дверей ми повинні забезпечити себе від усіх сюрпризів Антарктиди. Сміт, лорде, чого ви стоїте? Африканець із маорійцем Смітом кивали через плече на начальника. Ідіть, ідіть. На цьому континенті немає сегрегації. Він узяв одну лужу і почав нею вигрібати сніг. Лорди Сміт, мов би жартома, пішли йому допомагати. До них приєдналися Нансен і Хоцудай а потім вийшли і Раймон з естрадою. Та коли яма чітко окреслилася в зернистому снігу, а лід під лопатками почав твердішати, біля розпашілих одроботи полярників з'явився фільмарш. Джентльмени, стримуючи гнів, спинився він над викопом. У кожному колективі має бути лад, бодай елементарна субординація. Якщо ви не поважаєте особисто мене, то поважайте в мені начальника експедиції. Особисто вас ми поважаємо, мовив Жак Антуан. І ваші заслуги в галузі соціології, мосьє доктор. Хіба цього замало? Я навіть беру свої слова назад. Поїду в Амазонську подорож, щоб не засмучувати вас. Філмарш пропустив його слова повз вуха. Сер звернувся він до Булата. Ваше місце не тут. Ви повинні чатувати біля рації. Біля неї чатує тур. Коли надійде моя черга, я прийду. Але ви нам заважаєте, сер, замість того, щоб стежити за повітрям і слухати, чи не лопотять гвинти, ви зняли гармидер. Негайно припиніть, він крикнув. Я звертаюся до всіх. З усіх копачів тільки Дон Фернандо, який уліз до ями щойно перед цим, неспокійно зиркнув оченятами і покинув копати. Та на його місце раптом полізли обидва водії. Дженкміні, я повторюватися не люблю. Брус і Лолу, негайно вилазьте геть. Рішучість начальника щиро втішила Булата, але дрібнотілий Мілтон Брус вихопив із рук Жака Антуана його лопатку і скривив у бік філемарша рот. У нас є своє начальство, боцман і другий механік англійського корабля. І почав нестямно довбати кригу. Чого ж ви стоїте? гаркнув він до свого колеги пата. Ви моряк чи ні? Та мені б хоч лижу, замулявся пат, а далі крепчучи, нахилився і почав гребти сніг просто рукавицями, кидаючи поміж ноги назад. Ну, добре, погрозливо мовив доктор Марш, вертаючи до намету. Я таки не тактовно себе повів, майнував матроса. Треба було довести йому, що обставини вимагають подбати насамперед про ночівлю. А вийшло так, наче я скористався з його слабості, щоб підірвати авторитет. Але сніг сіявся і сіявся, невідомо звідки беручись, і навколо почало темнішати. До заходу сонця був час.